Buguina Khoi Khoi Yeah, yeah Don Galo It's a wonderful day, day, day So just chill and relax your mind Cause you're rolling with the best, yeah, rolling with the best, babe It's a wonderful day, day, day So just chill and relax your mind best I'm rolling with the best, yeah, rolling with the best, babe Hawak ko ang iyong kamay Nakatingin at parang galit ang iyong inay Sa aking mata, malupit ka na Pinay Kaya ang mga tambay sa kanto ay panay Tingin si Paul at sit-sit sa iyo Mabait sila lahat, sipsip sa iyo May konyo mayaman o ibang lahi pa Pero tingnan mo ko anong pinagkaiba Pag dumating ako lahat kumakalma Walang nagagalit, walang umaalma Dumaan ka sa hoods at tinanong mo kung kaninong Lugar to, sagot nila sa kasama mo kay Ninong Safe ka dito sa barangay ko Basta hawak-hawak kita parang mic ko Di ba kung babaguhin ko lang ang alphabet Ang UNI and I aking ipaglalapit It's a wonderful day, day, day. So just chill and relax your mind, cause you're rolling with the best, yeah, rolling with the best, babe. It's a wonderful day, day, day. So just chill and relax your mind, cause you're rolling with the best, yeah. with the best babe. Ako'y galing Mindanao, Tagalog ko matigas Ang importante lang naman, ikaw aking mabigas Samahan mo ako mag-relax, manood ng sunset Tapos bibilhan kang alahas, isang set At para ang gutom natin matabunan Ituro mo lang sa akin, dun tayo maghapunan Kahit saan, kahit mamahalin pa Pangingitiin ka at mamahalin pa Mamasyal tayo sa fort, Makati o sa QC Tapos balik sa hotel, mag-jacuzzi Romantic rhythm, kandilang ilaw Huwag ka nang malungkot pagkat hindi lang ikaw Ang nag-iisa ako ang iyong partner Kung meron kang pelikula, ako yung partner Happy ending na nanggaling sa hood life It's a good life, let me kiss you good night It's a wonderful day, day, day. So just chill and relax your mind, cause you're rolling with the best, yeah, rolling with the best, babe. It's a wonderful day, day, day. So just chill and relax your mind, cause you're rolling with the best, yeah. with the best, babe Breakfast, i-enjoy natin ang sunrise To Tosino, tapa, atig, isang rice Samahan natin ng kape, 3 in 1 Maniwala sa akin, di ka iiwan Sa pag-alaga sa iyo, ako ay mabilis Ipagtatanggol ka kahit ako'y mapulis Gusto mo ng bad boy, doon ka na sa tunay Kapain mo bulsa ko, yun ang aking patunay nabibilhan kita ng mga trip mo Kuhain 10 piso pa ikutin flip mo Heads dun tayo sa mapipili mong island Tails mamasyal na lang tayo sa Thailand Parang dream kala mo nanonood sa Panasonic Ito ay totoo dito laro para Sonic Pag dumating ang araw na ikay manakaw Panoorin mo ang puso ko na manak It's a wonderful day, day, day So just chill mind Cause you're rolling with the best, yeah, rolling with the best, babe It's a wonderful day, day, day So just chill and relax your mind Cause you're rolling with the best, yeah, rolling with the best, babe It's a wonderful day, day, day So just chill and relax your mind Cause you're rolling with the best, yeah, rolling with the best, babe It's a wonderful day, day, day So just chill relax your mind Cause you're rolling with the best, yeah, rolling with the best, babe It's a wonderful day, day, day So just chill and relax your mind